Արցախի շրջափակման առաջին իսկ օրից միտքը հանգիստ չէր տալիս ինձ, թե ինչպես անենք, որ երաժշտական համայնքն իր ձայնը հնչեցնի, իր դիրքորոշումն արտահայտի ու Արցախի ձայնը հասանելի դարձնի աշխարհին, ասում է երգչուհի Լիլիթ Բլոյանը, պատմելով նախաձեռնության շարժառիթների մասին։ Ամեն օր հետևելով լրահոսին եւ շրջանառվող տեղեկատվությանը հայ երաժշտական համայնք սպասում էր, որ շուտով ապաշրջափակում կլինի, բայց տեսնելով, որ այն երկար ընթացք է ունենում, որոշել է այլևս չլռել մենք այս ընթացքում ստացվում է, որ նստած սպասողի դերում ենք, իսկ այդ չի սազում մարդկանց, ովքեր սովոր են անընդհատ լինել առաջին դիրքերում, իրենց արվեստով, իրենց ձայնը սովորաբար հնչում է բեմից, սովորաբար հնչում է որպես արվեստի ձայն, բայց այս դեպքում իրենք, եթե իրենց սրտում կա ցավը Արցախում կատարվողի հանդեպ, պատրաստ են այդ ձայնը օգտագործել ու դարձնել հենց Արցախի ձայն Վիրտուալ փառատոնն այդպես էլ կոչվում է՝ Պաշարված Արցախի ձայնը։ Մեկնարկը տրվել է հատուկ մանիֆեստով, որը ստորագրել են փառատոնին միացած միջազգային բեմերում հանդես եկող դասական ժանրի հայազգի արտիստները, տեղեկացնում է Լիլիթ Բլեյանը։ Իրենց կողմից ստորագրում են մանիֆեստ հատուկ, որը տեղադրում են իրենց մոտ հասանելի սոցիալական բոլոր էջերին, մանիֆեստ հանուն Արցախի, որտեղ ներկայացված է ամբողջ իրավիճակը Արցախում այսօր կատարվող օբյեկտիվ, որից հետո նրանք իրենց կատարումն են նվ 最终。 Այժմ այն բաց է բոլոր այն երաժիշտների համար, ովքեր կցանկանան իրենց խոսքը եւ կատարումը միացնել իրենց գործընկերների մեկնարկած շարժմանը, տեղեկացնում է երկչուհին։ Փառատոնի առաջին բացման տեսաուղերձը հղել է մաեստրո Տիգրան Մասուրյանը։ Լիլիթ Բլեյանին արձագանքել է հայ ձմերպապ բարեգործական հիմնադրամը։ Սիրով ենք միացել ստանձնելով փառատոնի կազմակերպման աշխատանքները, ասում է հիմնադրամի տնօրեն Արմինե Պետրոսյանը, հավելելով, որ ուզում են ասել, որ Արցախի կողքին են ցան ցանկանում են ամրապնդել Արցախի հանրապետության ժողովրդի ուժն ու կամքը։ Ըստ էության մենք միասին փորձում ենք կոչնակ հնչեցնել հանուն Արցախի Հանրապետության եւ նրա հերոսական ժողովրդի։ Այս փառատոնը նախաձեռնել ենք նպատակ ունենալով ամրապնդել Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների կամքը եւ աննկուն Արցախի 8-ամսյա պաշարման խնդրի վրա դարձնել համաշխարային արվեստասեր հանրության ուշադրությունը։ Խաղաղության գաղափարի շուրջ համախմբելով հայտնի երաժիշտ կատարողների մենք ինքնուրույն սկսեցինք այս գործը։ Մեր սուղ միջոցներով, բայց շատ մեծ կամքով եւ նվիրումով։ Արմինե Պետրոսյանը վստահ է, որ փառատոնի արդեն տասնյակների հասնող հեղինակավոր արվեստագետների, երկհանների, երկիշտների ձայնը քաղաքագիրտ աշխարհին լսելի կդարձնի Արցախի ձայնը, այս անգամ խուլու համր կամ այդպիսին ձևացող աշխարհի հետ արվեստագետները փորձում են արվեստի լեզվով խոսել Արցախի շրջափակման ու Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականության մասին։ Արմինե Պետրոսյանն ուրախությամբ է արձանագրում, որ արվեստագետների կոչին արձագանքում են ոչ միայն հայեր։ Մենք ինքներս շ շփվելով արվեստագետների հետ, արտիստների հետ, ստանալով նրանց ուղերձները եւ նրանց հիանալի կատարումները, ոգեշնչվում ենք այն միակամությամբ, որ դրսեւորում են աշխարհի տարբեր ծագերում ապրող հայ եւ ուրախությամբ պետք է նշեմ նաեւ ոչ հայ արվեստագետները միանալով փառատոնին Չափազանց տպավորիչ էր Տիգրան Մանսուրյանի խոսքը մայստրոն այսպիսի խոսք հնչեցրեց մարդկային ու մարդասիրական աղետի օրհասական այս օրերին հայությունը դիմադրում է ու դիմանում հիացմունքի ու քաջալերանքի բոլոր խոսքերն ու մաղթանքները սակայն մի տեսակ դառնահունջ ու խռովահույզ են հնչում այսպես ասում է մայստրոն եւ անդրադարձ կատարում իր ընտանիքի եւ իր կնոջ ընտանիքի պատմությանը յուրաքանչյուրը իր կենսագրության մեջ ունեցել է ցեղասպանության սոսկալի հիշողությունը Նման պատճառներով է մայեստրոյի ընտանիքը հայտնվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նման պատճառներով է, որ բազմահազար հայեր ու նրանց սերունդները աշխարհի տարբեր երկրներում են։ Նախաձեռնությունը բացառապես հասարակական է, չունի որևէ ֆինանսավորում, իրականացվում է նախաձեռնողների ջանքերով, ասում են կազմակերպիչները, եւ նրանց թիմը շնորհակալ կլինի ցանկացած տեխնիկական եւ տեղեկատվական աջակցության համար։ Սա կարեւոր է հաշվի առնելով հատկապես այն հանգամանքը, որ Արցախ անվան հետ կապված տեղեկատվական նյութեր մտքերը սոցցանցային շատ հարթակներում հանդիպում են տարածման դժվարությունների, բնականաբար պայմանավորված նաև որոշակիորեն ուղղորդված ալգորիթմներով։ Փառատոնը վիրտուալ է, նախաձեռնությանը միացել են տասնյակ երաժիշտներ։ Սա այն է, ինչ կարող են անել Արցախին աջակցել ցանկացող արվեստագետները Արցախի համար, բայց երկչուհի Լիլիթ Բլեյանը երազում է Արցախում անցկացվելիք իրական փառատոնի մասին։ Եվ այն բոլոր երաժիշտները, որոնք մասնակցել են իրենց կատարումներով արցանց, կարողանան արդեն հենց տեղում Արցախում Արցախի իրենց հանդիսատեսի համար կենթանի ելույթ ունենալ։ Այս երազանքը մեր աչքերի առաջ ունենալով, որպես դրոշ պահելով այս երազանքը, մենք այս պահին օգտագործում ենք ինտերնետի ռեսուրսները, մեդիայի ռեսուրսները, եւ արտիստների կատարումները ուղարկում ենք առաջին հերթին Արցախ ցույց տալու համար, որ իրենց շրջափակումը նաեւ մեզ է վերաբերում բոլորիս։ Երկրորդը միջազգային հանրությանը, մշակութային արվեստասեր հանրությանը, որը սիրում է լսել գեղեցիկ երաժշտություն, վեհբաների մասին, բարձր արժեքների եւ մարդկային արժանապատվության մասին պատմող։ Այդ միջազգային հանրությանն է ուղված երկրորդ հերթին Արցախում է հայկականության վերաիմաստավորման, հայկական պետականության գաղափարը, ասում է հայ ձմերպապ հիմնադրամի նախագահը։ Այնինչ կատարվում է Արցախում Արմինե Պետրոսյանը համարում է մարդասիրության ճգնաժամ, համոզված է դրա դեմ հակագործողություններ են պետք։ Արվեստագետները կիրառում են իրենց գործիքը եւ համոզված են, որ այդ ճգնաժամում բեկում կարելի է մտցնել։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։